Egunon entzule zier, Hemen dugu urte berria, bat gehiago, elkartasunez eta ontasunez beterik desiratzen duguna. Aste honetan, iragana ipatu nahi nuke, oraina erabiliz, gure etorkizunaz pentsatzeko. Ila bete honetan, urtahilaren ogoita laua arte, Baionako atalant zineman aurkituko duzuek gure lagun Guillaume Fovo argazkilariaren argazki erakusketa zora garria bimilata emeretziko udaberrian egin zuen lanaren bidez, pausa, lezepskaian den migratzaileen arrera zentroko bizizati bat dokumentatu zuen. Bere erakusketa ikusteak iragana berbiziara induen, bizi-bizi, batzuetan mingarria, baina samurtasunez betea. Gogoan ditut leku ilun eta diendetsu honetan bizi genituen ordu luzeak – han ezagutu nuen jendearen bidaiaren zati bat partekatuz. Gogoan dut, leku honetatik pasatu ziren eunka pertsona. Gogoan dut, nire ugoitabi urteekin, pertsona horien historioekin ezagutu nuen indarkeria, gure gizarteak erakartzen dituena. Atzo balitz bezala gogoratzen naiz. Ez, eta ez dago hainbeste urrun, egunero eunka pertsonek beren erialdetik ies egiten baitute eta bidean hiltzen. Gaur egun, boteretsuek digute ekartzen asilo imigrazio lege berria, hain bortitza, hain naskagarria, eta nire buruari nola jarraitu galditzen diot. Energia asko emezari dugu horretan, eta pertsona horiek tratutxarrak jasaten segitzen dute privilegioen Europa hauengatik. Noraino doaz, eta zer egin genezake hone begira. Aspaldiko galdera horiek biderkatzen txegitzen dute nire buruan, eta erantzunak betidanik indarkeri hori jasaten dutenek erakartzen dizkidate. Geroztik, haietako askok haien bidea segitu dute, oztopoz beteta, eta abistatik galdu ditugu. Beste batzuek, zuek, baionako karriketan placer handi batekin topatzen ditut, edo beste nonbait herrietan. Gure bizit arte honetik laguntasuna sortu duguna agurtzen dut. Diadagurekin estirenak ez direnak horatzen ditut. Eskerak emaiten dizkiet haiekin segitzen dutenei, ahal duten moduan. Urte berri hori izan dadila elkartasunez eta ontasunez betea baina segi dezagun aurten, sistema honen aurka asere izaten. kartzela isua, kradela koa isua, mugak apurtu.